انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا الله يسمو samo jedan Bog. Hvaljen Zar on da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok. Allah! Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu wa rasulillah. Braćo i sestre, mi smo u našem prošlom predavanju spomenuli da je stav ehle sunnata wal džema po pitanju imana jasan da ehle sunnata wal džema vidi da sve tri stvari ulaze u iman gdje smo spomenuli argumente i dokaze neke od njih koji govore o tome da su dijela dio imana, to jest da su dijela iman. Ja se tačno ne sjećam, ja se tačno ne sjećam dokle smo došli, ali otprilike, otprilike ako nešto ponovimo, inša Allahu Teala, on neće biti, nadam se, problema. Gdje kaže šeh Ebu Ubejd Qasim al-Bagdadi, والشاهد على أن صلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم dokaz da namaz kao dijelo, kao ibadet spada u iman, da je od imana jesu riječi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah neće upropasiti vaš iman. Doista je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala prema ljudima blag i on je milostiv gdje Allah subhanahu wa ta'ala naziva ovom kuranskom ajetu braću i sestre da je namaz iman jer kaže wa inna nuzilat fil ladina tuwfu min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sellem wa hum ala salati ila baitil maqdis da ovaj kuranski ajet objavljen povodom oni ashaba koji su preselili ashaba Allahu poslanika sallallahu alayhi wasallam koji su preselili prije nego što je došla promjena kible gdje su se okretali oko 18, 17, 18 mjeseci prema Bejtul Maktisu, prema kucu, a onda je Allah subhanahu wa ta'ala promijenio kiblu muslimana naredivši da se okrenu prema Kaabi u Mekki. Pa su židovi počeli ubacivati šubhu, ubacivati sumnju muslimanima, šta će biti sa onim ashabima koji su klanjali prema Betul Magdisu pa su umrli. Pa je Allah subhanu ta'ala objavio ovaj kuranski ajde Allah neće propasiti njihov iman, to jest namaz, gdje je namaz direktno nazvan imanom. Pa kaže, fa فَاَيُّ شَاهِدْنِ يُلْتَمَسُ عَلَى أَنَّ صَلَاتَ مِنَ الْإِمَانِ بَعْدَ هَذِ الْآيَ Kaže Ebu Ubejit al baghdadi koji onda treba dokaz i argument mimo ovog dokaza da je namaz od imana? Jeste. Tako, braćo i sestre, kad vam neko dođe i kaže, od ljudi, šta ti znaš kakav sam ja vjernik u srcu? Jeste, tačno da mi ne znamo kakav sam ja, kak, kako, je koji vjernik u srcu. Ali on želi tim riječima braću i sestre da kaže ružnu stvar, a to je želi da se odbrani od dijela. Želi da izbaci dijela iz vjere. Gdje smatra da je dovoljno da on vjeruje u srcu, a naćeš mu djela daleko, daleko od islama ili možda nema nikakve veze sa islamom. Pa kaže Ebu Ubejd al-Baghdadi فَلَبِثُوا بِذَلِكَ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ فَلَمَّا أَنْدَارُوا إلى صلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فسو أصحابي nakon naredbi o namazu i nakon promjene kible proveli neko vrijeme dok su, obratite pažnju, braćo i sestre, njihova prsa se otvorila prema islamu. Ovo je veoma bitan moment koji smo spominjali, a to je da čovjek mora sazreti, da mora postepeno iman ulaziti u njegovo srce. Da mora čovjekovo srce biti spremno i da ne može čovjek natovariti na sebe sve od jedan put Allahove subhanu wa ta'ala propise. Zato kaže Allah Azza wa Jal, obratite pažnju po pitanju naredbi. Halalite, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Iza emertukum bi še'in, fe'tu bihi me se fa'tum. Kada ja nešto naredim, uradite koliko možete. Uradite koliko možete za razliku od zabrane gdje čovjek se može kloniti odma zabrani. Wa وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ an shay'in فَنْتَهُ Kad vam nešto zabranim, odma se klonite. Nije rekao Allah u poslanih koliko možete. Zato, braćo i sestre, polako. postepeno, korak po korak, dok se ljudsko srce privikne, dok se učvrsti, Pa kada se se otvorila ljudska prsa prema namazu, kaže Ebu Ubejd, Allah subhanu wa ta'ala je onda objavio propis zekata. I pridodao je taj zekat njihovom imanu. Obratite pažnju, jer je zekat od imana. Pridodao je tada zekat prethodnom imanu, to jest namazu. I Allah subhanu wa ta'ala kaže, Eqimu salate wa atu zekat. Obavljajte namazi, dajte zekat. I kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala hud minem valihim sadakate tutahiruhum etu zekihim biha. Uzmi iz njihovi imetaka zekat. Očisti ih sa njim. Jeste. Tako da čovjek treba voditi računa da treba učvrstiti svoju vjeru pa onda prihvatati propise po propis propis po propis i na taj način na taj način pridodavati iman prethodnom imanu. I kaže da su oni فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقدا للإقرار والصلاة كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقدا لما تقدم من الإقرار da su oni kojim slučajem odbili dati zekat, oni bi na takav način poništili ono prethodnu potru, potvrdu koju su imali, koju su dali. Jer rekli smo u početku je obaveza bila da čovjek samo kaže riječima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ko bi izgovorio ove riječi jezikom, to bi bilo dovoljno za njegov islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pa je onda Allah objavio namaz i traženo je od ashaba da ispoštuju namaz i pridodaju taj iman onom prethodom imanu kelime i šehadetu. Pa kada su to prihvatili, Allah im naredio zekat. Ali da kojim su slučajem odbili dati zekat, poništili bi onaj svoj šehadet i poništili bi onaj svoj namaz. Jeste. Dokaz za to je džihad Ebu Bekra koji je poveo protiv onih Arapa koji su nakon smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam odbiti dati zekat. I zato on kaže والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة دوكا zato je džihad Ebu Bekra koji je poveo prot, sa muhađirima i ansarijama protiv arapskih plemena koji su odbili dati zekat. Ebu Bekr je vodio isto džihad ke džihadi Rasulillahi sallallahu sallam ehle širki sava. La ferqa bejnaha fi sefki dima wa sebi je dhurrije wa ktinami mal. Kaže, nema razlike između džihada Ebu Bekra koji je vodio protiv onih koji su odbili dati zekat i džihada poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je vodio protiv mušrika. Nema razlike u tome po pitanju prolivanja krvi. I Ebu Bekri ovima koji su za sebe tvrdili da su muslimani, ali odbili dati zekaj. Jer među njima je bilo takvih isto i džihada poslanika sa sebe koji je vodio protiv mušrika. Prolivanje krvi i u jednom i u drugom slučaju, kaže, bilo je isto i po pitanju ratnog plijena i po pitanju i po pitanju zarobljavanja zarobljavanja njove žena i djece fa inma kanu mani'in laha ghayra jahidin biha jer oni koji su odbili dati zekat on kaže Abu Ubayd al-Baghdadi nisu negirali instituciju zekata nisu negirali davanje zekata nego su samo odbili dati zekat na ovakav način on potvrđuje braću i sestre da nema razlike između zekata i namaza i šehadeta što podrazumijeva da je sve to iman koji je postepeno postepeno silazio obratite pažnju postepeno i onda kaže wa hadha huwa al-mawdu mawdi'u alladhi ghalata fihi man dhahaba ila an al iman bil qawl lemma sami wa tasmiyat Allah iyyahum mu'minin awjab lahum al-iman kullahu bikamali ovdje su napravili grešku oni koji su rekli da je iman riječju jeste imate sektu kod murđija koji kažu dovoljno je da čovjek izgovori riječima kelime i šehadet i to je iman dovoljan da bi čovjek bio mu'min čak potpunog imana. Kerram je sljedbenici Muhammed ibn Kerrama. To je jedan ogranak murđija. Oni, braćo i sestre, kažu da čovjek jezikom izgovori kelime šehadet, kaže on će ući u džennet. I to je dovoljno. Iz toga proizilazi braćo i sestre da munafici koji izgovaraju La ilaha ila Muhammedu Rasulullah će ući u džennet. Bez obzira što su u srcu nevjernici. To proizilazi iz njegovih riječi. Iz riječi keramija sekte ogranaka jednog murđija. Što nije tačno. Nijekom slučaju nije tačno, jer Allah subhanahu wa ta'ala spominje za munafike وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ da ima ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha i sudnji dan. Obratite pažnju, govori riječima, ali Allah neki od njih iman u potpunosti. Ali oni nisu mu'mini, nisu vjernici. To su munafici. Što znači da su ovi pogriješili zato što su vidjeli samo jednim okom. Gledali su u tekstove koji govore da je iman riječju, a zaboravili su da je iman u srcu isto tako. Zaboravili su da je iman u dijelu. Obratite pažnju. Pa on kaže, u ovome su pogriješili oni koji kažu da je iman vjera riječ. Jer kad su čuli da Allah subhanahu wa ta'ala naziva one koji kažu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah da je Allah naziva da su vjernici, oni su onda rekli oni su vjernici potpunog imana kao što kaže i dalje kema galatu fi ta'vili hadithin nabije sallallahu alayhi wa sallam hina ma su ilani iman ma huwa kao što su pogriješili oni koji su tumačili hadis Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam u kojem on kaže kada je bio upitan o imanu šta je iman jer ovom hadisu koga ćemo navest braću i sestre odnosno u takvim hadisima Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je odgovorio iman je da vjeruješ u Allaha i to i to. I onda su oni zapostavili druge stvari koji nisu spomenute u takvim hadisima Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. To je problem sekti. To je problem frakcija koje se pojavila u islamu koje su braću i sestre gledale samo u jedne tekstove Kur'ana, u jedne tekstove sunneta Allahu poslanika sallallahu svoj sallam, u neke hadise, a ostavili su druge ajete, ostavili su druge hadise Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A obilježe, ovo je jedno od zlatnih pravila, obilježe ehli sunnete wal jamaa jeste da ehli sunne wal jamaa gleda na tekstove Kur'ana i sunneta sve Obuhvatno gleda ih sve obuhvatno, sve iskuplja na jedno mjesto i onda na takav način prihvata svoje vjerovanje, sve te dokaze iz Kur'ana i Sunneta prihvata za razliku od njih koji se drže za jedne argumente, a zapostavljaju druge i na takav način moraju moraju otići, otići sa pravoga puta. Pa onda on kaže "Wa وَشَّهِدُ لِمَا نَقُولُ وَدَّلِيلُ عَلَيْهِ كِتَابُ tbaraka wa taala wa رَسُولِ rasulillah sallallahu alayhi wa sallam." Dokaz za ono što govorimo, to jest dokaz da sve što god je spušteno od Allaha subhanahu wa ta'ala je iman. Pazite, sve što je spušteno od propisa, sve je to iman, sve je to vjera, dokaz za to imamo iz Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže uzvišnji Allah وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مَنْ يَقُولَ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Kad bi neka sura bila objavljena, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ima njih koji govore ashabima Allahu poslanika, kome je od vas ova sura povećala iman. Pazite, jer sura je postepeno dolazila, jedna po jedna, ajeti po ajeti. Nije čitav Kur'an spušten od jedan put, nego je dolazio ajet po ajet. Nekoliko ajeta po ajeta, <clears throat> ili eventualno čitava sura. Pa kada bi neka sura bila objavljena, spuštena, onda bi oni govorili kome od vas tu ta sura povećala iman, pa Allah šanu kaže فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ A oni koji vjeruju njima je povećala ta sura iman. Što je dokaz da svaka ta sura, da svaki taj ajet jeste iman i da on povećava vjeru kod čovjeka i da je iman postepeno silazio kao što je Kur'an postepeno silazio. Jeste. I to je jedno od pravila kada je u pitanju mesela imana, da je iman u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem postepeno spuštan, postepeno silazio kao što je Kur'an postepeno silazio. Što je dokaz, kao što ćemo kasnije spomenuti, povećavanja čovjekovog imana, da se kod čovjeka vjernika povećava iman sa dobrim dijelima, sa pokornošću Allahu subhanu wa ta'ala, kao što se snižava sa griješenjem, Allahu Azze wa Jal. I dokaz za to su riječi Allaha Azze wa Jal. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa hum wa ala rabbihim yatawakkalun. Dikaj Allah subhanahu wa ta'ala pravi vjernici. Pravi vjernici su oni koji kada se Allah spomeni njihova srca zatrepere i kada im se uče Allahovi ajeti ti Allahovi ajeti povećavaju iman pazite gdje svaki od tih ajeta jeste iman wala rabbihim yatawakkalun i oni se na svoga gospodara gospodara oslanjaju e kad smo ovo spomenuli braćo i sestre obratite pažnju došli su haridžije kao kontradiktornost odnosno kao suprotnost murđijama. I onda su počeli da uvrštavaju sva dijela u sastavni dio imana. Počeli su da odlaze sada na više. Da, olaze, da odlaze u desno. Ovi vuku na lijevo. A ovi kažu ne. Svaka stvar je iman. Ehl sunna wal džema kaže to. Ali kažu oni to je temelj imana sastavni dio imana, obratite pažnju, kao što kažu s druge strane, kao što su otišli u drugu stranu, da bi se razlikovali od murđija, kažu griješenje, šteti imanu i ruši iman u potpunosti. Veliki grijesi ruše iman, štete imanu, ruše ga u potpunosti. To su te dvije krajnosti koji neprestano susrećemo kada govorimo o meseli imana. I onda, braćo i sestre, Ebu Bejd kaže فَلَسْتَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَمْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانَ جُمْلَةً كَمَا لَمْ يَنْزِلِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً Zar ne vidiš da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spuštao da uzvišen Allah nije spustio iman od jedan put kao što nije Kur'an spustio od jedan put. To je ovo pravilo koje smo malo prije spomenuli i čega čovjek, vjernik, mora uzimati mnogobrojne pouke, a jedna od njih je svakako postepenost u davetu, postepenost u pozivanju ljudi u islam. Jer ako uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala je postepeno spuštao Kur'an, postepeno spuštao iman, svakako da i ti, ako si misionar, ako pozivaš ljude u islam, ako želiš prenijeti neke stvari na druge ljude, moraš, brate i sestro, imati postepenost, moraš imati jedan umjeren, normalan hod, korak, da bi na takav način imao uspjeha i da s druge strane ne bi slomio čovjeka, ne bi slomio njegovo srce, ne bi ubio njemu volju za Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. فهذه الحجة من الكتاب فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذا المعنى ولا لذكرها موضع I kaže, ovo je dokaz iz Kur'ana, jer da je iman došao od jedan put potpun, kako to tvrde murđije, jer murđije tvrde na takav način da je dovoljno potvrdom da čovjek uđe u iman i odma postaje apsolutno potpun vjernik, pravi vjernik, samim tim što izgovori kelime i šehadet, pazite, onda u tom slučaju a, ne bi bilo smisla ovom povećanju imana o kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori. I ne bi bilo imalo svrhe da Allah subhanahu wa ta'ala ovako spominje povećavanje imana koje je dolazilo kasnije. A što se tiče dokaza i sunneta i predaja iz znači, haditha Allahu poslanika sallam, to ćemo inša Allahu ta'ala spomenuti u našem narodnem predavanju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala braću i sestre da vas zaista nagradi na vašem trudu, na vašem strpljenju. Halalte na ovim nekim prekidima ali bit će, ako Bog da, bolje. I na kraju isto, ili slično, po, uh, želio bi spomenuti ono što je brat Edin na početku predavanja spomenuo, braće i sestre, nema nikakvih problema, ovaj, ima i drugi soba na paltolku gdje su možda nečija srca bliža koja se trenutno nalazi ovdje u ovoj sobi bliža nekoj drugoj sobi, gdje je sasvim normalna stvar da neko ne simpatiše nekoga, da nekom ima neke možda predrasude o nekim ljudima, ne sviđate se u ovoj sobi, ne sviđajte se možda ljudi koji drže predavanja ili čija se predavanja puštaju i tako dalje, sasvim je normalna stvar da čovjek i ne dolazi ovdje u ovu sobu ili da ide u drugu i tako dalje, ali ono što ne bi trebalo da bude među muslimanima jeste razdor, smutnja, ružne riječi, potvore, ogovaranja i tako dalje. Tako da, vi ste pametni ljudi ako Bog da kontate, razumijete stvar, znači, kome je srce, nije ovdje, kome se ne sviđa, ko ima antipatije i tako dalje, bar govorim lično u svoje neko ime, slobodno, slobodno, bar kad je neki termin tu gdje držimo predavanje, slobodno onaj nek promijeni sobu, nema nikakvih problema da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi.